Awit, Kabanata 22 O Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ko pinabayaan? Sumisigaw ako ng saklolo, ngunit bakit di mo ako tinutulungan? Araw-gabi tumatawag ako sa iyo, O Diyos, di ako mapanatag, di ka man lang sumasagot. Ngunit ikaw ang banal na pinaparangalan at sa Israel ikaw ay pinapupurihan. Ang mga ninuno nami nagtiwala sa iyo. Sa iyo umasa kaya sila'y iniligtas mo. Tumawag sila sa iyo at sa panganib ay nakawala. Nagtiwala sila sa iyo at di naman sila Napahiya. Ngunit ako'y parang uod at hindi na isang tao. Hinahamak at pinagtatawanan ng kahit na sino. Pinagtatawanan ako ng bawat makakita sa akin. Inilalabas ang kanilang dila at sila'y pailing-iling. Sabi nila, nagtiwala siya kay Yahweh hayaang iligtas siya nito. Kung talagang mahal siya nito, darating ang kanyang saklolo. Noong ako ay iluwal, ikaw, O Diyos, ang patnubay. Magmula sa pagkabata, ako'y iyong iningatan. Mula nang ako'y isilang, sa'yo na umaasa. Mula nang ipanganak, ikaw lang ang Diyos na kilala. Huwag mo akong lilisanin, huwag mo akong iiwanan, pagkat walang sasaklolo sa papalapit na kapamakan. Akala mo'y mga toro ang nakapaligid na kalaban, mababangis na hayop na galing pa sa basyan. Bibig nila'y nakabuka, parang mga liyong gutom, umuungal at sa aking nakahandang lumamon. Parang natapong tubig, nawalan ako ng lakas. Ang mga buto ko'y parang nagkalinsad-linsad. Pinagharian ang dibdib ko ng matinding takot. Parang kandila ang puso ko. Natutunaw, nauubos. Itong aking lalamunay tuyong abo ang kagaya. Ang dila ko'y dumidikit sa aking nalangala. Sa alabok, iniwan mo ako na halos patay na. Isang pangkat ng salarin sa aking nakapaligid para kong nasa gitna ng mga asong ganid, mga kamay at paako'y kanilang pinupunit. Kitang-kita ang lahat ng aking mga buto. Tinitingnan at nilalait ng mga kaaway ko. Mga damit ko'y kanilang pinagsugalan at mga saplot ko'y pinaghati-hatian. O Yahweh, huwag mo sana akong layuan. Ako ay tulungan at agad nasaklolohan. Iligtas mo ako sa talim ng tabak at sa mga asong sa aki gustong kumagat. Sa bibig ng mga leon ako'y iyong hanguin. Sa sungay ng mga toro ako ay iyong sakipin. O oh, Yahweh, panalangin ko, sanay dinggin. Mga ginawa mo'y ihahayag ko sa aking mga kababayan, sa gitna ng kapulungan, ikay papupurihan. Kayong lingkod ni Yahweh, siya'y inyong purihin. Kayong lahi ni Jacob, siya'y inyong dakilain. Bayan ng Israel, luwalhatiin siya't sambahin. Mga dukhay, di niya pinababayaan at hinahamak. Hindi siya umiiwas sa humihingi ng paglingap. Sinasagot niya agad ang mga kapuspalad. Ginawa mo'y pupurihin sa dakilang kapulungan, sa harap ng masunurin, mga lingkod mong hinirang. Ang panata kong handog ay doon ko iaalay. Ang naghihikahos ay sasagana sa pagkain, mga lumalapit kay Yahweh siya'y pupurihin. Maging sagana nawa sila at laging pagpalain. Mga bansa sa lupay, kay Yahweh magsisibaling, lahat ng mga lahi maaalala siya't sasambahin. Kay Yahweh nauukol ang pamamahala, nagahari siya sa lahat ng mga bansa magsisiluhod lahat ang palalo't mayayabang, yuyuko sa harap niya mga taong hahatulan. Mga susunod na salinlahi maglilingkod sa kanya, ang tungkol sa Panginoon ay ipahahayag nila. Maging ang mga dipa isinisilang ay babalitaan iniligtas ni Yahweh ang kanyang bayan.